on choisit en fonction de ses goûts, en fonction de sa culture cinématographique. Autua egin dut nire gustoen arabera. Filmagintzan dudan jakintza eta ongi ezagutzen dudan publikoaren arabera ere. Badakit jakin mina dutela. Eta urtean zehar berba ikusiko ez lituzketen gauzak ikusteko gogoa dutela. Je sais qu'ils sont attentifs à un, un cinéma de qualité. Baina badakit kalitatezko zinema ere maite dutela ez eta sortzaile zinema etxi bat. Entxeatzen ez publiko bat duten filmak aurkezten. De trouver des, des, des films d'auteurs qui soient des films euh, qui, qui ont un public.